Book 2 მოდალური ზმნების წარსული მეორე მოდალური ზმნების წარსული 2 ჩემს ვაჟს არ სურდა თოჯინით თამაში ჩემს ვაჟს არ სურდა თოჯინით თამაში ჩემს ქალიშვილს არ სურდა ფეხბურთის თამაში ჩემს ქალიშვილს არ სურდა ფეხბურთის თამაში ჩემს ძოლს არ სურდა ჩემთან ჭადრაკის თამაში ჩემს ძოლს არ სურდა ჩემთან ჭადრაკის თამაში ჩემს შვილებს არ სურდათ გასეირნება. ჩემს შვილებს არ სურდათ გასეირნება. მათ არ სურდათ ოთახის დალაგება. მათ არ სურდათ ოთახის დალაგება. მათ არ სურდათ დაძინება. მათ არ სურდათ დაძინება. მას უფლება არ ჰქონდა ნაყინიეჭამა. მას უფლება არ ჰქონდა ნაყინიეჭამა. მას უფლება არ ჰქონდა შოკოლადიეჭამა. მას უფლება არ ჰქონდა შოკოლადიეჭამა. მას უფლება არ ჰქონდა კანფეტებიეჭამა. მას უფლება არ ჰქონდა კანფეტები ეჭამა. ეჭამა. უფლება მქონდა რამე მესურვა. უფლება მქონდა რამე მესურვა. უფლება მქონდა კაბა მეყიდა. უფლება მქონდა კაბა მეყიდა. უფლება მქონდა შოკოლადი ამეღო. უფლება მქონდა შოკოლადი ამეღო. შეგეძლოთ ვითმფრინავში მოწევა? შეგეძლო თვითფრინავში მოწევა? შეგეძლო საავადმყოფოში ლუდის დალევა? შეგეძლო საავადმყოფოში ლუდის დალევა? შეგეძლო ძაღლის სასტუმროში წაყვანა? შეგეძლო სასტუმროში ძაღლის წაყვანა? არ დადაგებზე ბავშვებს დიდხანს შეეძლოთ გარეთ დარჩენა? არდადეგებზე ბავშვებს დითხანს შეეძლოთ გარეთ დარჩენა. მათ დითხანს შეეძლოთ ეზოში დარჩენა. მათ დითხანს შეეძლოთ ეზოში დარჩენა. მათ დითხანს შეეძლოთ არ დაეძინათ. მათ შეეძლოთ დითხანს არ დაეძინათ.